Pater hemon hoentois uranois. Hagiasteto to onomasu, elteto he basileasu, genetheto to telemasu, hos en urano kai epikes. Ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron. Kai afes hemin ta ofeilemata hemon, hos kai hemeis, afiemen tois ofeiletais hemon. Kaima eisenenkes hemas eis peirasmon. allaryse hemas apotu poneru.